Olko Jadobrován, prebrat Pavel z relácie Spirituálny kapitál. Vítajte v slnečnom počasí z potatranskej prírody. Sa vám ozývam a mám pre vás ďalšiu zo série relácií o spiritualite. Dnes s názvom Obloha exploduje a umenie rozlišovať. Máme dnes svätého Ignáca z Loyoli v cirkevnom kalendári ktorý založil vojenský či polovojenský rád duchovný jezuitov a dnes majú slávnosť, sviatok, spomínajú si, no a ich charizma je vzdelanosť. Tak sa na to zamerali poslušnosť, ochrana pápežského úradu. No a mali by oni byť majstri, ktorí rozlišujú, umenie rozlišovať, tak si niečo aj o tom povieme, aj o Mári Vardovej, ktorá založila jezuitky a bola samým pápežom. Jej to nebolo dovolené, bola ponížená, prenasledovaná v cirkvi, potupená a určite si títo svetí darebáci medzi jezuitmi na ňu dnes ani nespomenú. Tak som v alternatívnych médiách, kde si môžem dovoliť slobodne povedať, a povedať, čo treba. Pred chvíľou som sa tu prechádzal pri našom potvočiku a tak som prosil Duchu Boží vnúkni mi, aby som hovoril to, čo treba povedať a ty sa dotýkaj srdc tých, ktorí počúvajú a nielen srdc, ale aj myslí. ak tam náhodou majú nejaké sádlo nesveté, nejaké bludy, nejaké manipulácie, nejaké leži či pololeží, aby som vám to napomohol rozlíšiť a v mene Ježiša Krista, Syna Božieho, to exorcizovať. To vám hovorím úplne priamo, že mám taký záujem vyčistiť nie vaše chlieviky, ktorých máte prasiatka, nie vaše garáže, to si upracte sami, vaše povaly alebo pivnice, aj obývačke si povysávajte, to je vaše pivo. Moje pivo je hovoriť to, čo poveda treba, to, čo sa nikdy do konca sveta v týchto zúfalo polokatolických médiách na tomto superkatolickom Slovensku nedozviete, pretože doba je vážna, žijeme dobu tretej svetovej vojny, povedal vám to sám pápež a vy to berete tak ťuťuli, moťuli, halabala, vôbec si to neuvedomujete, pretože tu máte pohodičku, obchody plné, brucha si tu hladkáme a pochechtávame sa tu, a chodíme z tancovačky jednej na nejakú púď a na nejaké obnovy a sa tu tak uspokojujeme, ako je nám dobručko, no a v tom, že tu blbneme a nevieme ani rozlíšiť, čo je pravda a ani nepomenujeme tých, ktorí sú na strane organizovaného zločinu a chodíme z kostola do kostola, no to je dosť ubohé. No tak ja vám to tu hovorím, že aby ste nedopadli ako hlupáci pre svety, aby ste zostali normálnymi ľuďmi. A trocha vám napomáham rozlišovať rucha, idem do hĺbky. V tejto dobe vám nikdy neprozradia títo zúfali polokatolíci. To je ich ťažký hriech, z ktorého sa nespovedajú a v ňom aj zomru. To je tragédia. Je kľúčová úloha pre tých, ktorí robíme v médiách, aby sme vám dali nejaké nezmanipulované informácie v tejto dobe chaosu a nehlásali tu nejakú propagandu na, na slávu západu alebo na oslavu východu. To sú trapošiny. A kto slúži nejakej propagande, tak sa podobá, tých si možno spomenieme, nejaký maďarský biskupol, ktorý na tomto území okupovali ho tisíc rokov ako Veľké Uhorsko, e, kázali iba po maďarsky, nehali sa chrániť četníkmi, išli na nejakú Birmovku a tam kázali po maďarsky, hoci to bolo celému národu odporné, nehali sa strážiť a nejakých kňazov, čo tu začali hovoriť po slovensky, a nejakú držali tú národnú identitu, začali prenasledovať vo vlastnej katolíckej cirkvi, ako keby vyznávali úplne iného boha. Šovinistického, maďaronského, ktorý nenávidí Slovákov, za to, že rozprávajú materinskou rečou. Katastrofa. Toto tu bolo. Takéto nátlaky, takéto trapošiny. A keď vznikla prvá Československá republika, 1918, boli tu maďaronskí biskupy, tak Wolfgang Gradnaj, Banskej Bystrice, prehlásil na pastierskom liste, že on s tým v zásade nesúhlasí, aby tu bola nejaká republika. No, tak to dopadli chudáci. A toto takéto maďaronské gény osprostené, že to maďarské je asi stokrát dôležitejšie ako kresťanské, katolické a tisíckrát dôležitejšie ako to ľudské. A takto niekto žije, takto sa spotvorí chudák na invalida, že to je obrovská pícha, z ktorej sa on dlhé roky nespovedá. Považuje to za dobrý skutok. A taký, čo je normálny, zostane na Slovensku Slovákom a hovorí po slovensky. Začne ho prenasledovať takýto ťulpás ktorý je vo funkcii. A nikto mu za celý život neoponuje a nepovie, pane, vy nemáte čo robiť na biskupskom tróne. Čože? To je pán Slav. Čo sa to opovažuje ma takto kritizovať? Toto územie patrí veľkému Uharsku. Tisíc rokov. No takto tisícročná pícha ktorá tu nedala ani pípnuť o Cyrlovi a Metodovi na tomto území a osočovala ich, že sú to kacíri. A vyzdvihovali a tlieskali apostatovanému zločincovi vikingovi, ďalšiemu nacionalistovi z Nemecka, ktorý sa tu prikmotril až do Nitry. A tom tu prevzali velenie Maďaróni a umenie rozlišovať je, čo to tu je normálne v tomto svete. Tak toto to tu bolo na tomto územie v katolíckej cirkvi. Ako keby sme, hovorím vám doslova, sme v jednej cirkvi rímokatolíckej a máme úplne iného Boha. Jeden Boh je tam Boh Otec, dobrý Otec, ktorý si váži každého človeka, má úctu k individuálnej slobode a má úctu k národu. Na ďalší ktorí sú vraj katolíci, ktorí uctívajú nejakú modlu nacionalistickú, maďaronskú, pražskú, ruskú, nemeckú, americkú či bruselskú. A tej sa klaňajú ako hlupáci. Tu aj modlári v slovenskom parlamente Miro Heredoš na to aktivista upozornil. Sú tam nejakí poslanci. Za KDH tuším a alebo to tam je primátorka z Prešova, Turčanova, pán doktor Baláš z Rooseveltovej nemocnici, duším riaditeľ bol, neviem, či stále, či niekto iný už je tam. Minister z Krajči, veľký charizmatik, veľký kresťan, poslanec Európarlamentu, Škripek, to sú veľkí priatelia Izraela na parlamentnej pôde štátu Izraela, značky Izrael. Absolutne nič vám nepovedia tieto zrúdy, že tam genocída, tam desiatky tisíc zavraždených, umelo vyhľadovaných. A oni sú na strane organizovaného zločinu a títo naši papaláši, vraj biskupy, nikto ich nevie napomenúť. Čo to tu robíte, povieme si o jednom biskupovi, talianska, ktorý sa zhrozil napomenul, pápež Lev ich napomenul, toto je genocída, treba ho okamžite zastaviť. A ten talianský biskup sa vyslovil, treba to urobiť aj silou. A je to povinnosť všetkých tých 28 štátov, ktoré sa ozvali, že tam je genocída, že tam je hrôza. To, čo robili Hitlerovci za druhej svetovej vojne so Židmi v koncentrákoch, hrôzy. To ste počuli však. Netreba to moc rozmazávať, to už je za nami. Ale hrôzy sa dejú v priamom prenose terajšom štáte Izrael. Od toho vedenia, od toho pána premiéra, ktorý na kresťanskej konferencii v Jeruzaleme hovorí o posvetnosti života, posvetnosti individuálneho života každého človeka. Však. Ale palestíncov nie, nie, tých dáme tam spravíme útok pod falošnou vlajkou, však to len hlupáci zbaštia, no a tých, tých, čo troška rozmýšľajú, tých je menej a tých teda nejak prevalcujeme, urobíme si, čo chceme a Trump nám dodá zbranie a my to tam vyvraždíme, vyčistíme. To treba dočistiť, pán Trump povedal, to treba je to. A pán Netanyahu na úrovni Adolfa Hitlera ide do Kongresu Spojených štátov amerických, kde má prerušený jeho prejav 79 krát potleskom a 59 krát si tí lotri kongresmeni standing ovation sa postavili a tlieskali mu, ako tam vraždí. E, prepašte, prepašte, či, čistí, čistí tú gazu. Čistí, keby od nejakých potkanov, alebo blh, či komárov, ale on to čistí od ľudských bytostí. A myslí si, že robí dobre, robí niečo ako Adolf Hitler o svojej dobe. A čo vy, cirkevný predstaviteľ a biskup Streklen sa ozval? Aj pán biskup z Vatikána Lev sa ozval. A vy ako vyčušíte? Máte sympatizantov štátu Izraela v slovenskom parlamente, ktorí chodia do katolíckých kostolov a nepočul som, že by niekto z vás ich napomenul, čo to robíte, nerobte to. Vy ste ale totálne dezinformovaní. Vy vnímate len úplný povrch diania ako hlupáci. Vymle, vymleté. Vraj verejnoprávnymi a serióznymi mainstreamovými médiami. A my, čo to v alternatíve troška pomenú, my sme tí čudáci však. Čudáci. Ako keď Hitler začal vyčínať a robil propagandu, že ideme robiť vojnu proti bolševizmu. Ateizmu, bolševizmu, napademe no Rusko, 27 biskupov nemeckých, sídelných, katolíckých sa ozvali len traja proti. Z nich jeden hrdinský, biskup Galen z Minsteru, šéf konferencie biskupov, kardinál Adolf Bertram, na čele politiky bol ako predchodcovia tej doby posledné, na čele geopolitiky vtedy bol Adolf Hitler a na čele nemeckých katolíkov bol Adolf Bertram ktorý bol proti nacistom dlho, dlho, dlho, ale keď vraj Polsko napadlo Nemecko, tak by sa Nemecko malo povinnosť brániť a biskupy ho požehnali, vyzvali katolíka, aby boli verní, poslúchali Führera a keď Nemci vybombardovali Varšavu a začala druhá svetová vojna, tak pastierský list nemeckých biskupov to požehnal a odporúčal Führera poslúchať. Toto je vizitka úplne osprastených vraj katolíkov, ktorí vnímajú absolútny povrch. To nie je len teraz, to bolo aj pred 80 rokmi, 90 to bolo aj pred 800 rokmi. Beda tým, ktorí nevnímajú hĺbšiu realitu, ktorí ne, si neuvedomujú tých, ktorí, aká kľúčová úloha je tých, ktorí vás troška poučujú, čo je realita, čo vás upozorňa na nejaké útoky pod falošnou vlajkou, ktorí vás učia trocha rozlišovať, čo sa deje, lebo takto sa strápniť, že ja chodím úprimne sa modliť k pánu Ježišovi a vzývať a uctívať pánu Máriu na pútne miesta, chodím na svaté príjmanie a ja som na strane nejakých lotrov a zločincov, a má to krásne nejaké názvy. Takto dopadnú, takto sa zohaviť. Takýto antipríklad dať až vidie roky a tak no mnohí aj zomru. Tak predtým vás varuje táto relácia aj väčšina mojich kolegov v alternatívnych médiách. Ďaká, že nás nielen počúvate, že nás podporujete, že vás napadne, že žijeme vlastne z vašich príspevkov, lebo keby, ako to hovorí vedenie slobodného vysielaču, ak nás prestanete podporovať, tak tento projekt môže zaniknúť, aj naše hlasy potom budú veľmi pobiedne, slabšie, skryté. Teraz máme, vyzerá to, že sme veľké médium, ale to jednoducho, kto hľadá pravdu, to je aj povinnosť človeka, pretože pán Ježiš to není len oblátka v kostole, to je aj tá pravda o našom živote, kde sa dvaja, traja stretnú v mojom mene, tak som dnes do beda o tom rozímal, modlil som sa, tam som aj ja medzi nimi. To znamená, keď sú naše medziľudské vzťahy poznačené nejakým pretvarovaním sa, povrchným pochechtávaním, tlieskaním na slávu nejakým Hitlerom tejto doby, a myslíme si, že oni obhajujú Izrael, Bibliu, posolstvo a tam, tam sa zavraždených desiatky tisíc vyhľadovaných detí, keď tam čakajú hladné na rýžu, tak do nich niekto strieľa. A nemôže sa to uverejniť tých hlavných, na čo tých televíziách, tých veľkých mediálnych domoch. A štáty sú mnohé na strane organizovaného zločinu. To je doba hrôza na hrôzu. Apokalyptická. Preto si vážte niekoho, to vás upozorňuje na hrôzy tejto doby, aby ste nemali ani sympatiu, ani nejakú účasť a neprikladali polienko ako tá hlopočka babička, ktorá prišla v kost, kostnici a, a dala polienko do ohňa pred Janom Husom, lebo ho propaganda vtedajšej doby tak ohlúpla, že to je kacír a zaslúži, aby šiel do pekla. A nič hlbšie nevnímala, len to, to počula, že to je kacír, ide do pekla, církev sveta sa ochráni a ja tam dám polienko a idem sa modlikať. Mám božkovi. No. V takomto infantilnom stave je veľmi veľa ľudí. Preto je dôležité, dnes rozlišovať, čo je pravda, čo je klamstvo, čo je etické a čo je už teda nemravné, čo sa Bohu páči a čo je úplne rozpore s Bohom a čo mu je odporné, pretože to je jedna z našich svetých povinností. Nemusíme sa vo všetkom vyznať, ale v základných veciach by sme mali mať orientáciu tejto dobe. Tak si, toto je obraz od Iliu Glazunova, ktorý máme na dnešnú reláciu, ktorá propaguje, tak polovici, menšia polovica. Sú tam môj obľúbený spisovateľ a prvej rade Večná Rasia sa volá ten obraz obrovský 6x3 metre. Na prvej rade toho z prievodu Veľkej Rosie sú svetci ruských. A je tam spisovateľ Fyodor Michajlovič Dostojevský, Lev Nikolajevič Tolstoj, môj osobní učitelia z mladosti. Som na nich vyrastal, ich diela som čítal, učili ma rozlišovať. Rusko to nie sú len nejakí šialení bolševici, to tam bolo nasadené to najprúčie bolševizmus, ateizmus, antiteizmus, ale to tam koexistovalo s tým hlbokou aj zbožnosťou aj úctou k pravde a k morálke. A keď my si tu zvykneme, ako nemeckí biskupy, najprv boli dlho proti nacistom, ale keď pápež začal kritizovať nacizmus, prečítali pastierský list vo všetkých kostoloch a dopadli tak, že začali vyzváňať vo všetkých kostoloch, tak otočili o 180 stupňov, že keď Hitler začal bombardovať v Horšavu, spravil operáciu falošnou vlajkou, začali vyzváňať na všetkých zvonoch Nemecka na znak víťazstva nad nemravným Polskom, ktoré bolo zneužité ktoré vôbec nenapadlo Nemecko. Bola to falošná operácia tajných služieb nemeckých, aby vyprovokovali druhú svetovú vojnu. Toto vám v katechizme nepovie nikto, ani nikto v katecheze, ani nikto v rady Lumen, preto to tak opakujem ak papagaj, že mnoho konfliktov je pod útok falošnou vlajkou. No a potom, keď sa vraždí, tak sa myslíme, že robíme spravodlivú vojnu a sú na strane agresívnej vojny. A zakončíme to v cerkvi tak, že jezuita František Pápeč, ktorý má byť najlepší odborník v rozlišovaní, dopadol tak, že úplne znarkotizuje celú planetu, keď prehlási, že žiadna vojna není spravodlivá. Totálny blud. Antikatolická hereza. V tom momente je zosadený z pápežstva, keď pápež hlása herezy. Tuto povedal vyslovenú herezu. Za mlčania celej planéty a za mlčania jeho kolegov 15 tisíc jezuitov. Ak sa niekto ozval proti a napísal nejaký protestný článok, či niečo povedal, klobok vám dole, to boli výnimky, všetci ostatní ste, vy opili ste sa nejakým pseudohumanisticko-slobodomorárským polokatolicizmom, vraj žiadna vojna nie je spravodlivá. Vojna je aj spravodlivá aj v katechizme. A my máme povinnosť, keď je nejaká vojna, reálne situáciu posúdiť a dať sa na stranu tých, ktorí sa bránia. A nepodporovať agresie ani modlitbami, ani spolúčasťou, ani strieľaním, chytaním zbraní, vstupom do vojska, strieľaním po, e, akože nepriateľovi. To je povinnosť katolíka, kresťana, každej cirkvi a každého morálneho človeka. Ak vás toto neučí nejaký teológ, nemá čo robiť na svojej katedre, po jej profesúre, ani biskupskom úrade. To si dobre zapamätaj. Nemá tam čo robiť, pretože pohoršuje ostatných. Dáva im zlý príklad. Toto je pícha mnohých biskupov. Príde nejaké menovanie za biskupa. Máme 400 tisíc kňazov a teda aj 5 tisíc biskupov a tí biskupy zomierajú, menia sa, prichádza nejaké nové vysviacky, nové menovania a vraj som sa dozvedel z vatikánskych tajných služieb, že dosť veľa kňazov odmieta menovanie byť biskupom. Keď totiž je nejaký výber, dieceze sa uvoľní miesto, či pomocného, či sídelného, tak je tam nejaký proces pre nás utajený a vyberú nejakého kandidáta. Dajú mu na rozmyslenie dva týždne alebo mesiac alebo 10 dní, že rozhodni sa, či to berieš a vraj Vatikán dostáva dosť veľa odpovedí, nechcem byť vysvetený za biskupa. A ak si vymyslíte, že to sú zbabeli chlapci, kňazi, ktorí toto povedia, tak vás musím popraviť, to sú odvážni muži, ktorí reálne zhodnotia situáciu, ktorí sa častokrát modlia pred bohostánkom a vo svedomí cítia hlas. Ja v tejto veľmi náročnej dobe nie som až taký hrdina, taký bojovník, skoro mučeník, ja na to nemám, ja to radšej slušne odmietnem. Vatikán to rešpektuje a tam sú ďalší kandidáti a tak na niekoho tam mitra padne, toho vysvetia a ten sa nám tu usmieva ako národný hrdina, Zrazu mu vyjde z auta niekde, pán biskup, som bol desi a začali všetci tlieskať. Ešte nič neurobil, všetci začali, takú slávu majú biskupy sú zrazu, majú miliardové majetky, tisíce ľudí pod sebou, veľkú slávu, mitru a plnosť kniažstva a poďme Ježiš sem, Ježiš tam, evanílium, tak čak to sú pekné veci. No ale prídu aj také situácie, kedy treba chlapské postoje. A vtedy väčšina týchto našich vrajovcov biskupov čuší. A ukáže sa, že nemajú na to, aby boli biskupmi prijali vysokú cirkevnú funkciu nástupcu apoštolov, kde majú podať príklad, že majú aj preliať krev za Kristovú cirkev, za evanílium, za kresťanské hodnoty. Jedna z nich je posúdiť, ktorá strana v konflikte pri Tretej svetovej vojne, vojna v Izraeli, dajme tomu Palestína, kto tam robí väčšie zlo. Oni mlčia mentálne a charakterom nedorastli na svoj úrad a nikto v cirkvi nie je, s výnimkám, teraz sa medzi nich troška radím, že napomína týchto prelátov, budete pred Bohom zodpovední, vy nie ste dospelí muži. Vy keby ste mali štípku reálnej E, keby ste reálne vyhodnotili svoju situáciu, vy by ste zlovili mitru bakulu a povedali by ste, prepáčte, ja na toto nemám. Ja sa nedokážem vyjadrovať, nedokážem brániť stádo, bojovať. Ja som taký normálny človek, to sa všetko dá pochopiť. Ale nedá sa pochopiť, že niekto je 30 rokov vo funkcii, pozerá sa každý týždeň na nejakú neprávosť, každý rok je svedok nejakého zločinu vo svojej krajine a on 30 rokov zatlká. A mlčí a ide sa modlikať. Ako nejaká sukňa tam, kde si. Však to patrí k dievčenstvu, keď e, dievčatá sa troška aj boja, skovajú, taktiku volia nejakú takú diplomatickú, aby s tou šelmou v rodine, či kde mohli mali vydržať, či v robote, ale od, od mužov, ktorí nemajú deti, rodiny a majú len Božiu rodinu. A to je, to je tak, taký výsmech z Evanília, že by som tu mal zarevať a explodovať. Strašne sa nahnevať, ja som sa už tu nahneval, len to tak hovorím, že to je hrôza. Väčšina episkopátu, tak som ich tu nazval troška srandovne pampersáci, no nie sú dospelí muži, nedorastli na svoje funkcie a to, že je to skrytá pícha, z ktorej sa Nestačí len vyspovedať a opakovane chodiť spovedať, ale treba zareagovať spravodlivo a odísť a dať príležitosť. Niekto to nie sú schopní, k tomuto nie sú vedení a podporuje ich stádo, väčšina v tom stáde tých podriadených katolíčkov, ktorí to vedia. Ktorí vedia veľmi presne, že to nie sú hrdinovia títo naši pastieri a oni idú na Levočskú horu za 400 tisíc ich tam je. Tam tí generáli opampersovaní prídu a oni 10 minút lieskajú, akí sú to hrdinovia, sa tam usmievajú a vraj oslavujú panu Máriu a, a Ježiša a tak ďalej. Toto oni robia, to je skrytá pícha týchto poslušných, lojálnych. Není to už čertovská lojalita ako za komunizmu, táto je ešte 10 až 100 krát horšia za kapitalizmu a liberalizmu. A vy, keď sa chodíte spovedať a opakovane spovedať, áno, ja som píšný, áno. Vy si myslíte, že to je skutočné pokánie? Československu vám povie, tuším, len jeden jediný tu, že to pokánie nie je. Že to je falošná náhražka skutočného pokánia. Keby ste vy boli podriadení lajci a seriózni muži a bojovníci, ktorí hája kresťanské hodnoty, tak by ste netlieskali Konec mu už ja dlhšie tejto hierarchii slovenskej. By ste ich napomenuli medzi štyrmi očami, medzi šiestimi očami, nehali by ste ich trocha, nech si to nehajú uložené v hlave tak pol roka. Keby ste to stále opakovali takúto zbabelu, vraj pastoráciu, nemožnú a neapoštolskú, tak by ste išli do nejakého média, slobodnom vysielači, Zavolali by ste po tejto pesničke a prerušili by ste ma, Pakoša tu je už dosť, aj tej jeho kritiky, a povedali by ste ten svoj názor. Spon troška kritické, ale to vaše čušanie, to nemá veľmi spoločné niečo s Kristovým duchom. To Málo kto vám to povie, som vám to povedal a už si dávam pauzu. Pánom Bohu. sa idem von Na teba sa chodím pozerať Jak zločinec tu sliedím pod oknom Myslím, že to aj tak dávno vieš A práve preto svetlo nezhasneš Srdce v krku zrýchli samý dých Nepriznám sa, že som jeden z tých Nepozerám, ja sa nepozerám sám, už sa nepozerám, nepriznám sa, nech ma radšej zbijú. Ak mi chceš dať lásku, nechaj si ju. Spoza okna tajne pozerám, tvárim sa, že nevidím. Keď si večer šaty odkladám, srdce sa mi zrýchli za každým. Možno, že to skôr schováme Obaja sa bližšie spoznáme Presne ako včera jedna z normálnych povinností služobníka neba je všímať si znamenia čias v dobe, v ktorej žijeme. Je to tzv. svetá povinnosť. Kto o svetej povinnosti nič nehovorí, ani si potom tieto sveté povinnosti svojho stavu neplní, toho nepovažujte ani za dobrého pastiera, ani za Kristovho učeníka. Má k tomu ešte veľmi ďaleko. Tak si niečo prečítame z prekliatej a zakázanej knihy pravdy, ktorej predikcie sa plnia jedna za druhou. Vysvetľujú najpodrobnejšie túto dobu aj hrôzy, aj to, čo nás čaká v závere týchto starých hriešných čiac. Zrazia sa dve kométy, a na červenej oblohe sa ukáže môj kríž. Céra moja, musíš urobiť čokoľvek, aby si varovala svet. Lebo táto veľká udalosť šokuje každého. Ľudia uvidia veľké znamenia na nebi predtým, ako sa varovanie uskutoční. Zrazia sa hviezdy takým veľkým nárazom, že ľudia budú považovať toto divadlo za katastrofu. Keď tieto kométy splynú, výsledkom bude červená obloha a všetci po celom svete budú vidieť znamenie môjho kríža. Mnohí budú zhrození. Ale ja vám hovorím, radujte sa, lebo uvidíte prvýkrát počas vášho života pravé Božie znamenie reprezentujúce veľkú novinu pre hriešnikov po celom svete. Tak čo mi na to, že by to bola správa z nejakej psychiatrického ústavu? No je to možná jedna z možností, teda 1% tomu dávam, že teda možno je to z blázinca a choromyselný výpod chorej fantázie, ktoré treba utlmiť liekmi. No ale ak toto bude pravda, tak všetci tí, ktorí ste sa vysmievali týmto slovám, týmto proroctvám, vy ste poznačení ťažko to psychiatriou a hriešným sádlom. Kto vie, kde ste ho schytali a zabudli ste ho zhodiť. Svojich mentálnych tiel. Hľadte potom na môj kríž a vedzte, že moje milosrdenstvo je dávané každému z vás, moje predrahé deti. To preto, lebo som k vám prechovával hlbokú a vytrvalú lásku, že som dobrovoľne zomrel na kríži, aby som vás zachránil. Keď teda uvidíte počas varovania na oblohe kríže, tak vedzte, že je to znamenie mojej lásky ku vám. Modlite sa, moji milovaní nasledovníci, aby sa aj vaši bratia a sestry mohli radovať keď aj im bude ukázaný dôkaz mojej existencie. Modlite sa, aby prijali, že toto je ich príležitosť na vykúpenie seba samých v mojich očiach. Lebo tento veľký čin milosrdenstva zachráni ich duše, ak mi dovolia, aby som im pomohol. Uvidíte, čo znamená zomrieť vo smrteľnom hriechu. Varovanie bude očistný zážitok pre vás všetkých. Môže byť trochu nepríjemné, zvlášť pre tých, ktorí sú v ťažkom hriechu. Pretože po prvýkrát vôbec vám bude ukázané, aký je to pocit, keď Božie svetlo zmizne úplne z vášho života. Vaše duše sa budú, cítiť, budú cítiť opustenosť, pocitovanú tými, ktorí umierajú v smrteľnom hriechu. Tieto úbohé duše, ktoré zomreli, príliš neskoro žiadali Boha, aby sa im tieto hriechy odpustili. Pamätajte, že je to veľmi dôležité, keď vám všetkým dovolím pocítiť túto prázdnotu v duši. Lebo len tak konečne pochopíte, že bez Božieho svetla vo vašich dušiach prestávate cítiť. Vaše telo i duša by boli len prázdnou nádobou. Veď dokonca aj hriešnici pociťujú svetlo Boha, lebo On je prítomný v každom jednom z jeho detí na zemi. To je zaujímavá mystika. Boh je prítomný každom jednom z jeho detí na zemi. Však ten život, ktorý je v nás aj v tom najhoršom zločincovi, to musí byť niečo z Boha ten život. Aj keď ho niekto úplne skrivý, spotvorí, zaháže to nejakým hrôzom. Ale je v ňom to čosi z Božeho života. Aj v diablovi pravdepodobne je niečo z Boha. Hoci je v pekle. To vám málo kto prezradí, lebo keby tam ten život aj v tom démonovi nebol, tak by ten démon bol anihilovaný, zanikol by, ale nemôže zomrieť. Ani démon nemôže zomrieť, lebo je v ňom niečo z Božieho života. To je síla. Ale keď zomriete v smrteľnom hriechu, toto svetlo viac pre vás prestane existovať. Pripravte sa teraz na túto veľkú udalosť. Zachránte si duše, pokým môžete. Lebo len keď vás Božie svetlo opustí, si konečne uvedomíte prázdnotu, pustotu a temnotu, ktorú ponúka Satan a ktoré sú plné strachu a hrôzy. Znovu si naplňte duše, teraz sa tešte, lebo varovanie vás zachráni a pritiahne vás bližšie k môjmu najsvetejšiemu srdcu. Práve keď bude prihárať tomuto svetu, už sa podkuruje v Izraeli, kto to nesleduje, tak ten chrápe, tak ho vyzývam, nech sa zbudí a nech si pár serióznych článkov prečíta. Dal som niečo aj na Facebook, dobe beda v tejto oblasti preložené eh, z eh, teda kanadskej angličtiny, Live Seed News vítajte varovanie, lebo pri ňom vám bude daný dôkaz o väčšnom živote a spoznáte, aký je dôležitý. Tak ak niekto medzi poslucháčmi je taký, čo povie, mne sa Boh nikdy neukázal, ja o ňom nemám žiaden dôkaz a toto nemôžeme si overiť a to je taká neistota, tak vraj dostaneme všetci dôkaz, ktorý v inom posolstve tejto knihe je, že každý človek nad 7 rokov zažije 15 minút audienciu pred nebeským Otcom a bude veľmi silno cítiť, kde, v čom konkrétne mu to bude ukázané, aj v akom rozsahu, v akej intenzite sme sa prehrešili voči Bohu. A bude nám daný ešte nejaký čas, aby sme si to uľutovali, svoje hriechy napravili, aby sme robili nie herecké ale ozajstné pokáne, čiže seba očistu od toho zlého, ktoré každý nejaké v sebe máme. Nehrajme sa, že nikto nemá chybu že a nemám hriech. To, to apoštolian to nazýva, že to je klamstvo. To je život klamstvo, pretože musíme priznať aj v Svetom písme predikované, že aj spravodlivý človek urobí sedemkrát chybu za deň. Spravodliví, najčestnejší ľudia sa pomýlia toto, toto je náš život. No a sú ľudia, ktorí robia obrovské zločiny a rehocú sa, alebo mlčia pri obrovskej trestnej činnosti a myslia si, že to je prejav lásky k blížnemu a k Bohu to mlčanie mafiánske nie je to. Ten zbabelosť. Skrytá pícha, to je hriech. A beda tým, ktorí Beda tým, ktorí e, majú účasť na neprávostiach, nám povedal pán Ježiš. A ja dodávam, a beda aj tým, ktorí mlčia o tých neprávostiach okolo seba a pracujú v médiách a hrajú sa, že ja som kresťan. Beda, beda takýmto jedincom. Ja nechcem, aby mi bolo beda, preto vysielam, že vysielam. Moja drahá milovaná dcera, musím sa s tebou podeliť o pocity, ktoré teraz zakusujem. Zvláštne, Boh má aj pocity. Prvý z nich je pocit šťastia, lebo mám pri, priniesť svojim deťom toľké milosrdenstvo počas osvietenia svedomia, ktoré je blízko. A potom sú to moje slzy veľkého zármutku voči tým, ktorí ešte nevedia, O tejto udalosti a nie sú na ňu vôbec pripravení. Moje deti musia povedať čo najviac svojim priateľom, svojim rodinám o tejto veľkej udalosti, aby sa zachránili ich duše. Predstavte si, čiže aj pre vás je to povinnosť oznámiť to nejako vašim najbližším alebo im to preposlať ako mail. Nevadí, ak sa budú usmievať a vysmajú vaše tvrdenia, lebo neskôr vám budú ďakovať. Povedzte im pravdu. Poproste ich, aby si otvorili svoje mysle. Mali by byť upovedomení o tom, čo zakúsia, lebo potom, keď uvidia na nebi môj kríž, budú pripravení. To je všetko, čo potrebujú, vedieť. potom znesú bolesť, ktorú budú znášať, keď im bude pred očami prenetaný doterajší život. Povedzte im, aby si prehodnotili ich životy a spomenuli si na utrpenie, ktoré mohli spôsobiť svojim blížným bratom a sestram. Napadlo ma včera, som bol pri Prešove v jednej dedinke, tam len pár ľudí chodí na Svete Omše. No tam padlo ma ten kniaz tuším križovaný sa to volalo, pozrel som si ho na internete, má tam dosť bohatú tvorbu. Napadlo vás, že tomu kniazovi vášmu alebo biskupovi treba toto oznámiť? Oni to nevedia. Biskup Sečka to preklial a oni všetci mlčia. A tu je napísané, povedzte im pravdu, oznámte im to, budú vám raz za to ďakovať. Aj kniazom napríklad, však to vaši blížni. A máme sa i ohlasovať navzájom evaníliu. Aj to je úcta k nadriadeným. Ak to pošlete do Vatikánu, tak to pápežovi sa to nedostane. Tam, tam, tam je sito toho, tam tisíc mailov príde a väčšinou hážu to do koša. Sú preťažení Deti moje, ako náhle sa varovanie uskutočne začnú prebiehať obrátenia, snažte sa rýchlo rozšíriť moje najsvetejšie slovo. Je to naliehavé, lebo to bude kľúčové obdobie. Teda obdobie, keď prácu mojich milovaných nasledovníkov, ktorí sú všade, snažia sa ako moje deti ísť po správnej ceste. Bude to čas, kedy modlitba obrátení môžu zmierniť dôsledky spúšte, ktorá príde počas spoločnej vlády Antikrista a falošného proroka. Toto sa tu opakuje ako leitmotív, že tieto časy záverečných dvo- hrvozovlády a diabolského režimu, kedy na čele geopolitických diania bude antikrist, nejaký chlapík sympatický, a na čele všetkých zjednatených, umelo zjednotených cirkví a všetkých náboženstiev bude nejaký ďalší chlapík, či nejaký dedo, či nejaký, nevieme, raj to má byť falošný prorok. No a toto sa dostávame k názvu našej relácie, že obloha nám exploduje. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam. Toto som nikdy v živote takéto niečo nepočul. Už je nejaká explózia pri nejakej atomovej bombe alebo sopka explodovala, som veľakrát počul. Aj to som kde si čítal, že jedna sopka, ktorá chrli teraz na Kamčatke, vychrlila 3 km obrovskú lávu a dym a toľko toho smogu, a nejaký vedec to chcel zmerať a povedal, však jedna sopka vychrli do oblohy viacej kysličníka uhličitého ako celé ľudstvo za tisíc rokov. Nevy, nevypustí toľko a príroda to prežije. Čiže tí klimatickí alarmisti nás pravdepodobne manipulujú. Toto vám nikdy neprezradie. Tak si to overte, či to je hlúpo za hoax. To celkom možno, tento postred. Môj kríž sa objaví ako prvý, budú šokovaní, ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas varovania trpieť. Taká drobnosť však. Dôležitá. Modlite sa Modlite sa, modlite sa. Bože, však toľko sa modlíme, niekedy už nevládzame. Som sa toľko namodlil a už potrebujem trocha pauzu. No a vy, čo ste sa nemodlili, tak eh, troška pridajte. No. Moji nasledovníci, kdekoľvek ste, radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam. Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa pomaly zotaví, mnohí si stále nebudú istí, čo sa to vlastne udialo. Nuž nikde inde ako v tejto knihe Međugorí, ani v Garabandale, ani v Lurdoch, či v Guadalupe, či na, na 20 miestach sú všelijaké zjavenia, či Litmanovej som nepočul, že obloha exploduje iba tu. A považujem to za celkom možné. Preto vám to hovorím, ak by náhodou to prišlo, že to nemusí byť tajn, od tajných služieb, od zlého, od mimozemšťanov, môže to byť aj Boží zase do nášho sveta, pretože je Bibliou predpovedané, že Ježiš sa vráti. A tuto sa podrobne popisuje, čo jedno za druhým. Nevieme presne časovú ozaní dátumy, žiaden dátum tu nie je. Vlastne je tam jeden dátum, že koncom roku 2012 kedy v mainstreame bola taká propaganda, že majský kalendár a príliš za koniec sveta. V tomto posolstve je to, že v koniec 2012 začne väčšie, e, veľké súženie. Mne osobne v živote prišlo, neviem ako vám, u niekoho veľké pochechtávanie, veľká pohoda, u niekoho veľký hlboký spánok. Každý nejako prežívame a preto my to je aj blízke, pretože toto sa v mojom živote naplnilo, aj ďalšie veci vidím, že sa plnia v cirkvi geopolitike, tak sa tomu venujem a odporúčam vám pri toľkých všelijakých sledovaniach, čo sa deje, venovať aj nejakým predikciám. Máme možno 20 nejakých jasnovicov, ktorí sú nejakí zaujímaví. A toto sa mi zdá také najpodrobnejšie. No a toto ďalšie, že slnko bude rotovať, tak to sa už stalo. Stalo sa to v Penčugorí, dva, trikrát som to niekde čítal, že videli tam tisíce ľudí, videli slnko na oblohe, ktoré rotuje. Vláštny fenomén. Stalo sa to v 1917 vo Fatime, kde nielen rotovalo, ale aj putovalo po oblohe. Vraj začalo slnko tancovať. Bolo to slnko? Poslucháč jeden, Eugen, eh, Ernest, mi hovorí, bol v relácii, sme to mali raz s Peťom, a hovorí, to bolo UFO. Tak UFO, slnko, alebo niečo medzi tým, nejaká gula, ktorá tancovala po oblohe, asi slnko to nebolo. Zvláštne. Modlitby, mnoho ich teraz za potreby, aby pomáhali zachraňovať duše. Ty, dcera moja, musíš pripraviť moju rodinu, povedať tým, ktorí potrebujú moje veľké milosrdenstvo, aby sa pripravili. Ešte raz vám hovorím, najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svetkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž, toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd, respektíve komét, na oblohe a vtedy, keď sa zem pohrúži do lúžov, lúčov môjho Božieho milosrdenstva. Kedy to bude? Či pred Antikristom? Cez? Na konci? Neviem. Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo mňa predstúpi. Povedz mojim deťom, na čo majú dávať pozor, pretože sa nemusia báť. Tieto udalosti, tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie. Všetky moje deti musia akceptovať, že som to ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnívať, že ide o koniec sveta a teraz pozor, pretože tomu tak nie je. Opakujem, nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. A čo teda je to? No je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky moje deti nakoniec dozvedia pravdu. Čiže koniec sveta sa nedeje, je to koniec starých čas, prejde nové obdobie, kedy sa už klamať nebudeme navzájom a nebudeme riešiť tieto nemravnosti, ako chlieb náš každodenno zaplesnený. Radujem sa a pocitiem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duši, ktorá môže byť spasená, ak mi dovolí, aby som jej poskytol tento dar. Modlite sa trikrát a sa teraz za všetky duše, a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné na to, aby prijali moju milosrdnú ruku. Na no čo poviete? Toto má niekto za hlúposti, toto má niekto za, uh, po, za diabolské inšpirácie, ktoré vás majú manipulovať, strašiť, odvádzať od Boha, od Svetej Cirkvi, od Ježiša. Mám celkom opačné pocity a tí biskupy, ktorí sa ozvali na túto knihu a povedali, e, že to je, ne, to je falošné, to nebudeme počúvať a to je všetko zlé a treba a tu ignorovať a treba ho nenávidieť, tú vizionárku, no tak vy ste chlapci, myslíte, že ste v poriadku? Nikto som nepočul, od nikoho iného, ako teraz, čo vám poviem, od nikoho som nepočul, vy nemáte čo robiť vo svojich biskupských úradoch. Vy ste mali byť Pokorní kniazy, kde si na poslednej dedinke a tam slúžiť Božiemu ľudu a pozorovať, čo sa deje. Snáď by ste boli spasení. No a keď ste vyviedli, čo ste vyviedli, prekliali ste niečo, čo vám čítam, no tak ste urobili fatálnu chybu svojho života, už sa to teda, už sa to teda prevalilo, no tak mal by som vás vyzvať, robte za to neherecké pokánie. To, že varovanie sa blíži, aby vás pri varovaní pri tých 15 minútach stretnutia sa s absolútnom, aby vás nezačali príšerne bolieť všetky zuby. Dáme pieseň. Nesplněný den mi do pokory schází. Přesvědčený vírou pokání do odpustků sáhl jsem, jak velka zneuznání, Sám sobě věřit chtěl, jsem pojednou. Odpust však ty víš, jen den mi k noci schází скази. pekne ďakujem tento týždeň Marii, Martinovi a Mirovi za podporu mojej práce misionára, redaktora, moderátora na Slobodnom vysielači viac info a viac článkov a číslo účtu je na umeniežiť.eu. Dodávam no, tam podrobnosti, je to taká podrelac, eh, tak, taká webová stránka, ktorá podrobnejšie mapuje tu niečo odvysielam a keď sa, ak vás to baví, lebo niektorých ľudí to nebaví a potrebujú len také základné info, niekto sa potrebuje hĺbšie ponoriť do témy, veľmi ho to zaujíma, no tak pre vás je táto stránka, kde máte napríklad zoznam bludov, niekoľko rokov na tom robím, keď si tam dáte blúdy do hľadáča, nájdete na tej stránke, čo to je janzenizmus, čo to je arianizmus, čo to je nejaký sekularizmus. A máte tam vysvetlené a objasníte si, cítim, že moja misia je bojovať proti biede, bojovať proti nevzdelanosti, a upozorňujem vás tu, že vyčíňa na tomto superkatolíckom skanzene, ktorým je Slovenská republika, vyčíňa tu polokatolicizmus. Pustoší duše, premieňa ľudí na atrapy, niektorých aj s titulmi, na dostrašené polokatolické atrapy. Všetci sme polokatolíci Nevieme plnú kompletnú kresťanskú pravdu, nevieme celú Bibliu presne vysvetliť, nevieme, pretože náš osud je byť polodkatolíkom, človekom, ktorý potrebujú si dovzdelať, doplniť, korigovať, ospravedlniť. To je úplne ľudské, ale je nepochopiteľné, že niekto sa hrá na debila a vy mu chcete povedať hĺbšiu pravdu v nejakom konflikte napríklad na Ukrajine, že tam sa zabilo 14 tisíc Donbasanov zo strany e, kievskej vlády, tam 8 rokov ničili svojich obyvateľov. Podobne izraelská vláda ničí svojich vlastných obyvateľov v Palestíne. Ničí, vyhľadovať, vytisnúť. Nedá im územie. 77 rokov má ten tuším izraelský štát. Dohoda bola taká, že polovica Izraela bude palestínsky štát a polovica územia bude izraelský štát. Taká bola dohoda mierov, ale oni ten palestínsky štát dodnes nemajú. Ešte aj tú gazu, kde všetky dotlačili stráže, ešte aj tu vybombardovali. A chcú to tam raj dočistiť. A potlesku, vraj kresťanov. A my máme mlčať. A keď sa vy toto dozviete, ako môžete byť na strane organizovaného zločinu, tak toto je už satanistický polokatolicizmus. Vy vedome nechcete druhú časť pravdy, možno ste dobromyselne boli na strane niekoho, kto obhajoval, ale vy keď ste na strane zla, budete za svoje zločiny, spoluzločiny spolupáchateľstva, mlčania, spolupropagande, vytrubovanie, kotkodákanie, kikirikanie na strane nejakých, nejakých hrôzovlácov. Budete za to zodpovední. Čo tu máme ako reakciu od Miroslava? Pán Pakoš, môžete objasniť a vysvetliť evanelium podľa Matúša, Filipa, Judáša. Poslal som vám materiál. To je asi pán Miroslav z Čikega. Pozdravujem vás, že v takej dielke ma počúvate. Kikegu som dostal ako najzaujímavejšiu ponuku byť tam kňazom, že tam je 200 tisíc katolíkov, 10 kostolov a vraj tam kňaz bol a potrebujú kniaza slovenského. Je, ďakujem, ďakujem. A tak som sa modlil, to je už za 5-6 rokov. Týždeň som sa za to modlil a prišlo mi, aby som tam nešiel. A tak som slušne pánovi zavolal, že ďakujem za najatraktívnejšiu ponuku pôsoby Čikegu, ako, že by ma tam zaradili a slúžil by som, aj by som vysielal. Zavolal som jedného kňazovi, čo tam pôsobil, Slovákovi, a kde si na Morave, ak ešte tam. Prosím ťa, prečo si odišiel? Vieš čo, každý týždeň ma tam niekto udával a mne to liezlo na nervy a som odtiaľ odišiel. Udával. Chyby hľadal odsudzoval, vyštval. Ja sa spýtam, toto sú katolíci. Toto sa tu deje v Košiaroch. Takto sa prenasledujú kňazi. No, takto. To vám prezradí len takáto a podobné výnimočné relácie. To sa len pošepkáva. Šu, šu, šu, No ale to je, to je, my sme tak s tým svetom zjednotení, že sa prenasledujeme navzájom, ale sme nepochopili potom z a toho veľa. Však skoro nič. A evanelium Matúš, Filip, Judáš, to sú, to sú apokryfné evanelia. Možno si to naštudujem a niečo k tomu poviem, ale budúce relácii, to je taká výhybka teraz o témy, ktorú tu preberáme, ale máme nejaké prichystané zo dve ukážky. Tak dajme prvú. Ďalej chcem povedať o tom, že prečo je nebezpečné neveriť vo vytrhnutí pred dobou súženia. Ľudia sa často pýtajú také, také otázky, že prečo je viera vo vytrhnutí pred dobou súženia tak dôležitá? Nie je to nepodstatná viera? Prečo by sme o tom mali vôbec hovoriť? Prečo by sme sa mali o to starať? Prečo by sme sa mali snažiť to vôbec pochopiť? Uh, nás sa to asi netýka. Je to o tom príliš veľa, v podstate o tom je príliš veľa debát, tak prečo sa s tým vôbec obťažovať? Alebo hovoria, že nie je to dôležité, alebo sa to nedá pochopiť. Alebo je to príliš rozdelujúce, lebo to ľudí rozdeluje, lebo hovorím, že niekto verí pred dobou súženia, niekto v polovici, niekto na konci doby súženia. Tak sa ľudia nejakým spôsobom tomu vyhýbajú, a my vidíme, že v podstate aj tí možno vy, ktorí ste ako aj ja, eh, ste našťovovali možno nejaké religie ešte v minulosti a teraz ste odtiaľ odišli, tak napríklad eh, veľmi málo sa o tom debatovalo všade. No ale ja som tu dneska, aby som vám dnes povedala, že na tom veľmi záleží a je to nesmierne dôležité, pretože tieto bežné výhovorky a názory na to, aby sa vytrhnutie pre dobou súženia úplne v podstate uh, odpísalo, je presne to, čo diabol chce. Takže pravdou je, že nechce, aby církev hľadala pochopenie a poznanie o tom. Viete, diabol by bol najradšej, keby ste zostali v tme, nerozpoznávali znamenia čas, pozorovali zjavenia a znamenia o Ježišovom príchode pre jeho nevestu, neudržiavali plnú olejovú lampu, čo je dosť dôležité, neboli pripravení a prestali čakať na Ježiša v oblakoch, ktorý je našou utešujúcou a požehnanou nádejou a záchranou, takže zostali naďalej spiaci, neinformovaní, nevedomí, nepripravení na to v podstate, čo príde. A zostali hlavne zanechaní, aby vás mohol premôcť a prinútiť vás prijať jeho znamenie, v doby súženia a uctievať ho, aby ste skončili na tom istom mieste, o ktorom vie, že ide tam vo väčšnom ohnivom jazere. Takže najväčším problémom ľudí, ktorí neveria vo vytrhnutie pred dobou súženia alebo mu jednoducho nechcú rozumieť, je to, že nevidia vážnosť a naliehavosť bdenia a prípravy na Ježiša, ktorý by mohol doslova prísť po svoju nevestu kedykoľvek a nechajú ich myslieť si, že majú veľa času. Ale čas nie je. My sme v dobe čakania. Ja to stále hovorím. On sa môže kedykoľvek vrátiť pre svoju církev. Biblia však hovorí, že nebdenie vás zanechá nepripravených a zaskočených, keď na vás príde ako zlodej v noci. Aj veru Michaela B. má ďalšie vízie. Vyzerá, že to bere vážne. Ten Boží príchod dostala nejaké javenia, niečo sme si pustili, niečo ešte si pustíme, ale teraz sa zameriame na inú sestru Kristu, Kristínu z Veľkinko, ktorú nazval pápež Pius XII. Je to žena, ktorá nemá obdobu v celých dejinách cirkvy. Žila pred 400 rokmi, volala sa Maria Vardová, bola to aristokratka v Anglicku, kde vyčínal anglikanizmus a kde sa prenasledovali zúrivo katolíci. Jej rodina bola katolícka, vraj sa dostala do väzenia tam a vraj ho kamaráti cez peniaze vykúpili. A tak ju to ťahalo na kontinent, na Európu, tak sa dostala tam, kde je dnešné Holandsko, Belgicko, Saint-Omer, tuším Francúzsko to teraz patrí. A tam vstúpila do kláštora Klarisiek, kde chcela teda žiť zasvetený život a hľadala Božiu vôľu, dali ho tam aj žobrať, ako šlachtičnú chodila po domoch a žobrala pre tie mníšky a že jeden dôstojný pán, tuším, bol tu generálny vizitátor toho kláštera, odporúčil, viete čo, to sa pre vás, milá pani Mary, to sa nehodí. A tak ona odišla z kláštora, hľadala, ako Bohu slúžiť, ďalej. Dostala veno naspäť, kúpila tam nejaký dom, pritiahla tam angličanky, takéto dámy z vyššej spoločnosti a modlila sa, čo má robiť ďalej, trápilo ho, že nevie, čo je Božia vôľa. Ako nás to trápi, ale kto veľmi túži, kto miluje Boha, si to aj vymodlí. Tak ona si to vymodlila a prišlo jej zjavenie a veľmi jasné svetlo. Urob niečo také, ako títo jezuiti, ženskú vetvu. To svätý Ignác, zakladateľ jezuitu, prísne zakázal, aby sa nevenovali jezuiti nejakým ženám. On tam spovedal, kde si v Ríme, tuším, tri nejaké dámy a ma bol tak psychicky z toho vy, vyčerpaný, že ich len spovedal, tie dámy, pretože tie duchovné ženy nasajú ako špongiu tie hrôzy zo svojho okolia, duchovné ženy a hádžu to potom na spovedníka tými význaniami, jeho to tie tri dámy oveľa viac zaťažovali ako celý jezuitský rád, ktorý bol vybudovaný ako nejak polovojenská organizácia, verná len pápežovi a Božem kráľovstvu. Tak niečo takéto cítila, že to teda skúsia urobiť, ale musia prekonať predsudky svojej doby a vtedy boli sestričky reholnené v klauzurované, uzavreté a ona cítila, že ich má oslobodiť od tohto puta stability. Že potrebuje táto doba nejaké moderné reholnice žijúce vo svete a dámy, ktoré sa budú venovať aj vonku, aj vyučovaniu, budú sú flexibilné a nebudú nejako obmedzované len ponižované a prepokorné sestričky, ale troška aj zdravo sebavedomé. Tak vám išla 1500 kilometrov, väčšinou asi peši do Ríma. Vraj bola v tom Ríme takto počas života trikrát. Neuveriteľné. Rok čakala na audienciu pápeža vtedajšieho Urbana VIII. A ten ho aj vraj ľudne prijal. Poradil sa s, s, s, s štyrmi kardinálmi z toho jeden vycúval, že teda on má názor za, ale tri boli proti a Urban je povedal, urobím tak, ako mi vnúkne Boh a počúvajte, ako mu teda vnúkol ten Boh. Napísal bulu, v ktorej bolo toto. Potulujú sa vraj podľa ľubovôle, obliekajú sa aj svetsky, nezachovávajú klauzúru, čiže uzavretý priestor klášter. Vraj pracujú pod zámienkou spásy duší, podujímajú sa na rozličné úlohy, ktoré nesvedčia ich pohľaviu, ich slabému rozumu, ich ženskej skromnosti a predovšetkým ich pánenskej počestnosti. Preto túto trnevú húštinu podľa Svetej cirkvi treba okamžite odstrániť. Vykričník. Sveta stolica ich vážne varovala, že tieto ženy z arogantného vzdoru to neakceptovali a neprestali pracovať proti zdravému učeniu cirkvi. Nuncievia po celej Európe dostali prísne opatrenia z obavy pred hroziacimi nebezpečenstvami a obávanými štandálmi. Aby sa tieto škodlivé rastliny z Božej cirkvi nemohli ďalej šíriť, preto pápež používa tú najväčšiu prísnosť Bujnejúce rastliny majú byť od koreňa zničené a vyhubené. Podľa rady troch kardinálov a podľa koncilových dekretov prehlasuje pápež spoločnosť tzv. jezuitiek, ich sektu, ich stav od počiatku jestvovania za viete čo? Za nulu, za ničotu. Ich inštitúcia má považovať pápežom za pápežom zničený pod hrozbou veľkej exkomunikácie domu inštitútu anglické panny musia opustiť. Nesmú sa v nich ďalej schádzať ani v nich hovoriť o duchovných či svetských veciach. Nesmú sa označovať za reholníčky, môžu vstúpiť do iného rádu, môžu sa vydať, veno sa im môže vrátiť. Citácia z Bully pastorali z Romány Pontificis 13.1.1631 jezuiti, ktorí majú oddanosť pápežovi a jezuitky, ktorí chceli byť špeciálne oddané pápežovi a chceli byť nasadené do duchovného boja svojej doby. Mária Vardová povedala, polovica sveta, vy sa im vôbec nevenujete, to nemôžeme takto sa im nevenovať. My to skúsime, nasadte nás, svätý Otec. Tak ten zareagoval, že ich podupal a kázali ich vytrhnúť, pošliapať a zrušiť. A ona musela odísť. Bola zatknutá, dostala te, bola zatknutá inkvizíciou v Mnichove, daná do vezenia na varí na dva mesiace. Taj bolo vyhrážené, že to musí odvolať a že si to pápež praje a zistila, že to pápež vôbec nepraje, že zatýkač bol umelo urobený zo strachu od nejakého kardinála Bar a nanocovali jej odvolať, vyspovedať sa a prijať sviatosť pomazania. Ona chorá povedala, ja nebudem takéto nátlaky podporovať. Vy mi tu nebudete sa vyhrážať, že som ja rebelka, kacírka proti cirkvi svätej Burina. Čo to so mnou robí? No prenasledovanie v 17. storočí. A pápež, bol to posledný pápež, ktorý viedol vojny za páp- rozšírenie pápežských štátov, 41 tisíc km štvorcových, to bolo málo, bolo treba vojny, ďalšie a ďalšie pozemky, synovci tam pobehovali, s tým bal pápež dôveru, tých zamestnával, taký palác, takú fontánu, takú obrannú väžu, taký most, také ešte niečo tam urobíme a túto najcennejšiu rastlinu, najcennejšiu ovečku, ktorá v tej dobe žila, potúpať zabiť jej, čo je ešte 15 rokov žila a pochovali ho na cintoríne protestantskom vierku. To, tak toto, to, to, to vám jezuiti neprezradia však. Tak robím za nich pokáňa, vyzývam ich, aby na Sviatok Ignáca zlojili, aby si spomenuli aj na jezuitky, ktoré sú už po 400 rokoch Vatikánom schválené. Fungujú. No a pápež Benedikt XVI podpísal, že je ctihodná, bude blahoslavená sveta. A pápež František čo? Za 12 rokov jezuitského pontifika. No raz ho spomenul, áno, to je skutočná hrdinka. Ona odolávala tlaku Ríma a to je skutočná reformátorka. Ale prepáčte, pápež František, vy ste sa tam príjmal kadejakých obamov, kadejakých Bidenov, kadejakých LBGťákov a vy ste si v nejakom rozhovoríku na Mariu Vardovu troma vetami spomenuli? Však to je úbohosť. Vy ste ho mali vysl, za svetu vyhlásiť za učiteľku církvy a poštolku a poštolov. Pripomenú to, čo povedal Pius XII, že táto žena nemá v dejinách církvy obdoby, a dali ju do Vatikánu ako hlavnú admonitorku a tajomničku pápeža a najlepšiu služobničku a takéto sestry si tam vybrať, ktoré by vám pomáhali v duchovnom boji. Keď vy toto nerobíte a ste si tam kadejakých propotratárskych pol, propol, politikov, aj kresťanov chlácholili a pochechtávali a kadejakých pupušov tam žehnali, vy privolávate na Vatikán Boží hnev. To je obrovská hamba. Čo sa deje? obrovská úbohosť. Ale na 100% nikto iný Československu jezuitom do svedomia za toto ich, túto zradu, toho najcenejšieho, čo oni majú a toho najstrašnejšieho, čo sa stalo za Urbana 8. Ten zakázal aj Galilea, zakázal aj, čo to zakázal ešte, aj fajčiť zakázal pod exkomunikáciou, navyvádzali tam všeličo a tí synovci, kto vie, či to neboli synovia, to im Savonarala vytkol, tak synovci, čo? Veľakrát sú to pápežskí synovia. Za toho upali dal Alexander VI. No toto sa tam pácha a potom sa čudujete, že odpor, toto, čo vám hovorím, to není, nie je nenávisť voči pápežskému úradu, voči jezuitom. To je presne naopak. Ja chránim pápežský úrad, Petrov úrad, aj pred nehodnými jezuitmi, aj nesvetými, polosvetými, aj nehodnými pápežmi. A považujem to za jednu zo svetých povinností katolického žurnalistu. Dajme druhú ukážku od Michaely. Čo bude následovať ešte ďalej, tých prvých 48 hodín po vytrhnutí, tak som to nazvala. A v podstate Eh, keď toto niekto možno, lebo ja som si napísala také listy aj pre moju rodinu a som im tam napísala, že ak toto budete čítať po vytrhnutí, tak ste zostali zanechaní. A teraz vstupujete do obdobia veľkého súženia, v ktorom vládne Antikrist. Zjavenie Jána 13.10. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude zabitý mečom. Tu je vytrvalosť a viera svetých. Toto obdobie bude poznačené globálnou kontrolou, prenasledovaním a núteným uctievaním svetového vodcu. Bude vyžadovať, aby každý dostal znak 666 na nákup alebo predaj. Tu je to, čo musíme vedieť, ak sme v podstate zmeškali vytrhnutie. A to som im tam ja tiež napísala nejaké body, a ja to odporúčam všetkým vám im napísať listy, ktorí vás nepočúvajú, nechať im ich doma niekde. Teraz musíme verne vytrvať až do konca, Takže v súžení bude spása zahrňať dodržiavanie Božích prikázaní. Zjavenie 14.12 a zotrvanie vernosti pod tlakom podľa Matúša 24.13. Takže hlavne by nemali robiť tieto fatálne chyby, ktoré sú neregistrovať sa do žiadneho nového svetového systému, neprijať znamenie šiel, šelmy podľa zjavenia 13, 16, 17, nezúčastňovať sa z, e, kompromitovaných kostolov ani náboženských zhromaždení, neškodiť si, lebo stále je ešte nádej a neverte klamu, ktorý zaplaví tento svet. Takže musia v podstate vytrpieť 7 rokov a ak bude jedla málo, musíte dôverovať Bohu. Ak budú prenasledovaní, nemôžete zaprieť Krista. Ak ste ohrození, zostaňte verní. Držte sa ďalej od každého, kto prijal toto znamenie šelmy. Uh, chcem povedať, že výchova detí v tejto dobe bude mimoriadne, ale naozaj mimoriadne ťažká, ale nie nemožná s Bohom. Pozor na to. Hebrejom 10, 35, 36 hovorí, preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prislúbenie. Ale týmto nemusíte prechádzať, priatelia, ani vaša rodina, ani nikto, kto v podstate ešte neverí. Práve teraz je spása zadarmo ponúkaná milosťou skrze vieru v Ježiša Krista. To je to pekné, krásne slovo lebo zomrel za vaše hriechy, za nás všetkých, aj za moje samozrejme. Bol pochovaný a stal z mŕtvych, vyzývate ho, kým, je, kým nie je neskoro, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, nie zo skutkov, podľa Efežanom 289, nezabúdajme. Ver v Pána Ježiša Krista, budeš spasený podľa skutkov 16.31 a neváhajte, pretože vytrhnutie je veľmi blízko. Dôverujte Ježišovi teraz uniknete tomu, čo príde, máte šancu uniknúť, lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený podľa Rímanom 10.13. To máme zaslúbené. Tak prisľúbené. Táto Michaela aj viacej obnovených Kristín či Kristovcov hovorí, že príde nejaké vytrhnutie. Čo na to kniha pravdy? Ona hovorí tiež a nehovorí to o vytrhnutí, ale o premiestnení našich bytostí. myhnutím oka v raj sa ocitneme v tisícročnej ríši. Hovorí o tom, a hovorí o tom Evaníliu, No, hovorí pán Ježiš, že Dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý, druhý bude ponechaný. Čiže jeden z manželov zmizne možno manžel, možno manželka, dvaja budú mlieť v mline, jeden bude vzatý, druhý ponechaný a vy si myslíte, že to bude len taký obyčajný mlyn. Na mlete múky, čo keď mlyny to sú moderné médiá, kde sa melú informácie, kde sa triedia, kde sa chystá nejaký duševný chlebík, nejaká potrava, nejaké krmivo pre ľudí, čo je pravda, čo je lož. Jeden bude z médií zobratý a druhý bude zanechaný, pretože klamal, manipuloval a nehal si za to platiť ako Judáš. Ježiš o tom hovoria, čo na to naši hierarchovia, naši dôstojní páni, no tí sa tvária, že vytrhnutie nebude, že to je blud, že to je nejaký výmysel nejakých sektárov, no tak vy ste spíte, alebo vy chcete byť sektári, vy neohlasujete Ježišovo evanílium. Vy si z neho vyberáte, čo vám vyhovuje a to, čo vám nevyhovuje, máte to tam, e, vy to ignorujete, nepoviete, nevysvetlíte a keď vás niekto kritizuje, tak ma arogantne alebo i ju alebo jeho nazvete, že my sme konšpirátori. No, choďte sa vy vyspovedať z konšpirácií, z nedôslednosti a drebáctva, pretože vás na to vaši najvyšší predstavitelia e, neupozorňujú, tak aspoň niekto sa má obetovať, čo hoci kde sa v cirkvi nachádza. Ak hovorí, niekto, ak hovorí nepravdu v súlade so Svetým písmom, tak Boh vás cez neho či cez ňu napomína. Dáme pesničku a vytočím Hostia z Prahy vraj chce niečo povedať. thank you objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, Rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. tmách naplň kalich po kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás prostred žatvy čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám. sme v poslednej časti, milí poslucháči, mám pripojeného bráňa z Prahy, Slováka, ktorý tam žije vyše 20 rokov a chce nám niečo povedať. Začneš ty, či začnem ja túto časť? Prajem všetkým ľuďom zdravie, šťastie a Bože Bože poslucháčom. Predstav si, čo povedal kardinál 61-ročný Augusto Paolo Laio Dice v rozhovore pre talianské noviny pred nejakým týždňom. Okrem Donalda Trumpa, ktorého zaujíma len predaj zbraní, už nikto neakceptuje sebareguláciu v Izraeli. Sú takí, ktorí sú rozhodnutí, ktorí si roztrhnú rúcho pri čítaní slova genocída, poznamenal arcibiskup Sieny, ale v Gaze sme za hranicou šialenstva. Pôsobí tu najbezúzdnejšie, najnelogickejšie zlo, Zabíjanie detí čakajúcich v rade na hrz volá k Bohu po spravodlivosti. Ešte počúvajte, ako sa môžu tí, ktorí páchajú také zverstva, majú na svedomí 10 tisíce obetí pozrieť na seba do zrkadla. Pýta sa tento kardinál a odporúča, v Izraeli teraz vládnu fundamentalistické fanatické skupiny, ktoré treba odstaviť, vyzýva všetky mocnosti na zásah, na vojenský zásah v Izraeli. Čo ty na to? Ako ešte je to hrozné, tá situácia v tej Gaze, ale samozrejme všade inde na svete, ale tá Gaza teraz tak ako vyniká. Keď som čítal nejaké články, lebo som videl nejaké videá tých detí, zubožených, ubožených, jak tam hľadujú, jak tam trpia vlastne kvôli nejakej politike, kvôli nejakým proste nezhodám, či už ten Netanyahu, proste, jak to tam proste opravdu, je to, je to, je to strašné, je to hrozné, som vlastne aj hrdý konečne teda nehrdý. Skôr som veľmi rád ako kresťan, ako katolík, že i ten papež Leu 14. vlastne sa za to postavil a konečne ako začal aj církev katolická ako to odsudzovať vlastne toto zverstvo, túto genocidu toho národa, tých nevinných ľudí, ktorí za nič nemôžu, ktorí sa chcú proste chcú žiť dôstojne a sú to ľudia ako my, tak je to, je to hrozné, mi z toho doplaču, fakt, ako som z toho veľmi smutný. Veľmi som z toho smutný. No ty ako otec malých detí, so ženou sa vraj chystáte, kde to idete na Petšín? Aké počasie v Prahe? je tak e, polooblačno, by som povedal, príjemne, okolo to počasie tu je také, by som povedal, že veľmi príjemné tie teploty, aj večer sa dá spadne, musíme púšťať klimatizáciu. Takže mne v podstate, viem, že veľa ľudí možno s tým naštveme, že nemajú dovolenky pekné a slnečko nesvietí. A... Ale boli sme v Tatrách, však to vieš, nedávno sme sa vrátili zo Štepského plesa, boli sme tam týždeň a ďaká Bohu naozaj mali sme takú božiu milosť, by som si dovolil tvrdiť tejto meteosituácii celosvetovej, že sme, nám prijalo to počasie a môžem povedať, že sme si tú dovolenku fakt tých 7 dní, čo sme boli, sme si naozaj užili a počasie sme mali veľmi pekné a príjemné. No zacitujem toho kardinála, to veľmi pekne skombinujeme s tým najstrašnejším, čo sa deje na Zemi. Kardinál hovorí, musíme sa zmobilizovať, aby sme zastavili tragédiu hroznej vojny, ktorá je čoraz nezmyselnejšia, a úplne zbavená akéhokoľvek ľudského morálneho podstatnenia. Ak tyrana nezastavíme, nenájdeme cesty von z tejto hrôzy. Toto hlásal, predstavte si, neviem, či viete, tak toto riešil Kostnický koncil, ktorý upalil Jana Husáko Kacíra, odsúdil tam aj teologa Wycliffa, tak ten priniesol do cirkvi teóriu, okrem toho, že mal bludy popierajúce Eucharistiu a aj iné veci, ale mal dobrú vec, že keď je tyranicída, keď je nejaký tyran ako Hitler, tak je legálne ho zabiť, zastaviť a ochrániť celú populáciu. Preto sú ospravedlnené aj atentáty na týchto zločincov, megazločincov. Cirkev odsúdila, odsúdila aj Husa, aj Vykliffa, všetky jeho knihy spáliť, Zabudli sme rozlišovať táto veta, ktorú hlása dnešný kardinál na situáciu v dnešnom Izraeli a je reálna, je, je etická, tak bola zavrhnutá cirkovou ako blúd a v cirkvi katolíckej momentálne z Vatikánu, okrem tohto pápež František hovorí, žiadna vojna nie je spravodlivá. Tak kde je pravda? Kde sú tí jezuiti, čo nám na to povedia, kde, kde a čo máme rozlišovať? Povedz niečo, čo si myslíš, ako otec detí, manžel. Mám strach o budúcnosť svojich detí, lebo keď vidím celé, čo sa deje teraz vo svete a vlastne tí války, tí nepokojí, či už je to Gaza, ale je všade inde na svete sú je veľa iného utrpenia, ktoré ani v médiách nevieme, ani, ani ty o tom balkóne, že ani ja. Rôzny strašne sa dejú stále všade, všade niekde tak mám strach o svoje deti. Preto sa ich snažím aj tak vychovovať nie len, aby boli eh, milé a slušné a dobré a pracovité, určite to je základ, ale by mali pevnú vieru v Boha vo svojom srdci, ale snažím sa hlavne ich deti aj pripraviť, že svet je aj zlý, že ľudia sú zlí, že proste svet je opravdu taký nevyspytateľný a je to tá situácia celkovo, tá budúcnosť tých našich detí, ako nevypadá teda v súčasnosti moc rúžovo. Ale ľudia furt nadávajú, že svet je zlý, mne sa fakt strašne páči, no ja myslím to úvodovkách, že sa mi to páči, keď ľudia aj tu mnohí v Prahe hovoria, no svet je zlý, toto hovorím, nie je svet. Ľudia sú zlí. To, aký je svet, tvoríme my, tú prítomnosť toho sveta. My, naša celkovo, naše chovanie jeden k druhému, jeden k druhému, politik, politikovi, národ k národu, hej, že proste na tom svete tá spravodlivosť e, sa ťažko hľadá, lebo každý má svoju pravdu každý má svoju vieru, vierovýznanie, že sú islámisti, sú mohamedáni, sú proste každý verí v niečo a každý si to podľa seba interpretuje, ale ja myslím, že je dôležité, či už je človek kresťan alebo nekresťan, tak by sa človek mal usilovať v živote byť hlavne dobrý človek. Či už verí v Boha alebo nie. No či je dobrý prokurátor, kresťan katolík, ktorý vidí na prokuratúre zločinného spoluprokurátora, ktorý rozhodne v niečom veľkom a zakrie trestnú činnosť a jeho kolegovia spoluprokurátori mlčia a idú sa niektorí vyspovedať. Toto my no, vieme. Tu nejaký politik v Izraeli vyčíňa, robí genocídu ako Hitler so Židmi za druhej svetovej vojny a všetci politici Vraj kresťania sa na to nemo prizerajú. Nemá kto zasiahnuť vrátane pána Putina a Trumpa a Európskej únie. Oni sú spolu zločinci. Áno, Pálko, aj pán Fico to povedal, ja vám hovorím, že som úplne jeho fanúšik, lebo však aj on má maslo na hlave, všetci majú maslo na hlave, ale ako jediný taký slováčisko patriot, samozrejme, tej súčasnej situácii na Slovenskej dobre, že ho máme ako premiéra, pretože hovorím, má aj on maslo na hlave, ale všetci v tej politike majú maslo na hlave. Hej. Tam nikto není rovný, tam opravdu sú tí vlci, ak sa hovorí, že kto chce z vlky žití, musí s nimi vyti, preto je ten prokurátor a nenapráska toho kolegu, pretože aj on má za ušami, ak sa hovorí, Ano. Takže oni tam všetci majú, proste vedia jeden na druhého, vedia, že tam robia si proste nejaké svoje kšeftíky a bokovky a bratranci a sestrenice a známi a kamarádi a spolužiaci tí tam dohádzajú všelijaké zákazky. Takže proste tá politika je jedno veľké svinstvo a prvom rade nejde o ľudí, ale ide o ich, o ich, o ich kapsy a o ich proste nejaký prospech a nejaké bohatstvo. Takže nájsť proste naozaj čestných, dobrých politikov, to je, tam sa v podstate tí ľudia ani nedostanú. Nedostanú sa tam tam normálny človek, poctivý, charakterný, ktorý naozaj by chcel budovať e, proste pre tú spoločnosť niečo dobré, tak ty sa tam nedostanú nedostanú sa tam. To proste je zákon, ktorý bohužiaľ je daný a keby sa tam aj na chvíľku dostal, tak bude okamžite rýchlo zosadený. Pretože ty musíš s tými ľuďmi žiť. A keď s nimi nevieš, nevieš, tak si odstranený. A tak to je aj nielen v katolíckej cirkvi, aj v politike, ale aj celkovo proste na svete to tak chodí aj v kolegiálnych eh, proste vzťahoch, už aj na pracovisku. Keď... Ale je pravda, že zase, keď človek vidí zlo, tak samozrejme kopu ľudí sa aj bojí ozvať, lebo sa boja, že prídu o prácu, prídu o nejaké výhody, o nejaké benefity, o nejaké bonusy. A ja sa spýtam, tí, čo sa boja, majú strach, tak čo majú? Majú vieru, či majú vieru v plné gate? No majú plné gate. No, vieru to majú, takto nazvime pekne tak a nehovorme o tu žiadnom kresťanstve. Jednoducho sme tu pokrstení polopohania s plnými gaťmi. Aby sme to odľahčili pár minút. Tak, bol tu, boli tu maďaronskí biskupy tisíc rokov na tomto území, až ich vystriedali slovenskí biskupy od roku 1920. A si predstav jeden z vzácných biskupov, ktorý vedel 13 jazykov v povesti svetého života a nebol taký fanatický ako jeho kolegovia maďaronskí biskupy, ktorí tu ničili Slovákov, Slovenčinu, on bol taký umiernený. Tak vo svoje musím ho aj po, pochváliť, ale aj ho pohaním. Vo svojom pastírskom liste Augustín Fischer Kolbrí zakázal svojim veriacim kúpať sa v spoločnom bazéne muži so ženami, pretože to ohrozuje mravnosť a je to pod ťažkým riechom. Čo by si na to povedal, keby si vtedy žil v Košice? Čo by som na to povedal, Joj, Falko, to sa ťažko hovorí, lebo, alebo súčasného nejakého svojho, eh, by som povedal, E, nastavenia a nejakej múdrosti, ktorú posiel v živote. Vieš čo, Pálko, ono sa mi to ťažko povedať. Ja tuto, tuto ti nedokážem na to úprimne odpovedať. Čo by som Dobre, na... ďalšia. Také pikošky dáme zase. Mali sme tu Eduarda Nejčeja, ďalší biskup svetého života pochádzajúci od Prívidzi, ako Jan Zoslian. Tak on tu bol v 68. odišiel na väčnosť. Tak v tom čase sa stali zjavenia v Turzovke Matúš Lašút Horár vraj videl svetú panu Máriu a teraz ho začala komunistická e, žandári prenasledovať, vláčili ti ho po psychiatriách, vyšetrovali, ponižovali. No a čo pán biskup Nitre, ktorému to patrilo? Ten vydal dekret, kde ho mám presne, že Matúš Lašút zamietla jeho zjavenie ako nepravé, vydala zákaz vykonávania púti na miesto údajného zjavenia na hore Živčák. Vo všetkých fanských úradoch okrese Čaca biskup Eduard Nečej, ktoré vydal zákaz pristupovania k sviatosti pre šíriteľov zvesti o údajnom zázraku. Kňazi sa mali k zjaveniu na Živčákovej stávať negatívne. Toto je z biskupského úradu v Nitre, 58. rok, vraj to potom odvolal, Čiže bol to isté, zjavenia boli a prispelo sa k šikanovaniu, pán biskup šikanovaniu pána Lašuta, aby bol ešte horší psychiatrický pacient, aby sa tam úplne zbláznil. Toho Božia milosť ochránila, dožil sa 90 -ky. Pán biskup toto, odvolal, toto odvolal, už to nebol, to bol najprv ťažký hriech, potom to bol žiadny hriech, to isté, a potom prišiel kardinál Korec, pán kardinál biskup Nitre, ktorý povedal, že kto ide nahoru živčák, má, a dajte čo? Dobrý skutok. To sú odborníci na duchom. Čo ty na to ako kresťan katolík? Ako, e, mne sa toto páči, čo povedal kardinál Korec, pretože kardinál Korec ma osobne birmoval a bola to, bola to pre mňa veľká česť. Keď som sa mu pozeral do tých očí naozaj hlbokých, plných lásky a takého pochopenia, takže to bola pre mňa čest, že ma birmoval osobne kardinál Korec. Čo by som na to povedal? No tak na zjavenia ja verím, lebo som sám v živote zažil, ak sa hovorí, zázraky a udalosti medzi nebom a zemou, takže týmto veciam ja verím, lebo keď to človek zažije, no tak potom tomu verí, že ak do toho nezažije, no tak tomu ťažko verí. Takže keď to človek zažije osobne nejaké veci medzi nebom a zemou, už akékoľvého, akéhokoľvek ako proste formátu by som povedal, lebo niekto má sny, niekto má proste zážitky, niekto má nejaké veci naozaj zaujímavé, a príbehy, však som není jediný, Palko, aj ty máš. Takže týmto veciam naprosto verím a sú to opravdu také veľké, veľké, veľké pozbudenia, sú to veľké a človeka to nakopne tak ako naozaj žiť taký lepší život, lebo si povie, naozaj existuje ten iný život, ten duchovný život, Boh naozaj existuje a potom človek aj prehodnotí tie hodnoty, tie priority v tom živote, že honiť za nejakými materiálnymi vecmi je síce pekné, zabezpečiť deti a rodinu, nehovorím, že je zlé, ale treba mysleť na tie duchovné hodnoty, lebo tie sú väčšie a tie pretrvajú a tie materiálne veci všetky pominú. No a duchovná hodnota je aj sa neunáhliť, keď sa nejaké zjavenie, nejaká nová kniha, nejaká pana Mária tam niekto videl alebo dožil nejaké, tak neunáhliť sa. Ja mám pocit, že toto nás neučili na teológii, nepovedali to na rekolekciách medzi kňazmi, že nás vôbec tom neškolia a títo diletanti tu potom dávajú na to isté, že to je ťažký hriech, ľahký hriech a žiadny hriech a aj dobrý skutok na to isté. A Cirkevná vrchnosť po preskúmaní prípadu nadobudla presvedčenie, že nejde tu o nadprirodzené zjavenie, ale o halucináciu pochádzajúcu z duševnej poroche mapovaného pre Boha. Toto je v cirkevnom, je to aj nejaký odkaz na zdroj. Tak vás varujem ako evangelizátor. Mňa tak nikto nevaroval, ja som do toho prišiel, že takýto problém cerkvy máme a sa to tu opakuje. Jednoducho je to trapošina od niekoho, kto nemá čo robiť na poste nejakého hodnotiteľa, či nejaké zjavenie je pravé či nepravé, či hriešne, keď takéto unáhlené rozhodnutia vydáva, prenasleduje nejakého vizionára, nejakého poctivého katolíka, o ktorom sa potom prehlási, že Mária Vardová je ctihodná, plahoslavená či sveta. A tu nejaký diletán na pápežskom tróne 20 rokov tam na piknikoch sa zabával s pikoškami, budoval tam paláce, budoval tam fontány, obrav, obrané a že tam narobil také dlhy, že mali čo desiatky rokov robiť, aby to po, tie vojny zbytočné toto poučenie aké? Páni jezuiti, ktorí chránite pápežskú charizmu, je aké? Čúšať, zatlkať, katolíkom to nikdy nepovedá. To čo je? A vy si myslíte, že vy ste verní a poštoli sa tam potlapkávate, dávate si tituly, Aký ste vy kingovia, nie ste. Jednoducho je to pán Božkárstvo, ktoré sa nemá čo vyskytovať. Keby, keby tam bol normálny človek, tak povie, no máte zjavenie. No viete, nemôžeme to podporiť, nemôžeme to hneď schváliť, musíme to skúmať. Ľudia sa tam modlí, to je pekné, však chodte, len dajte pozor, my si to musíme aj overiť a nebudeme tu nikoho strašiť, že to je o diabla a že vy ste psychiatrický pacient, vy máte ťažké hriechy. To robia ľudia, čo majú plné gate, majú obrovské zmetky, sú to malí chlapci, ktorí nemajú, hovorím vám, čo robiť na svojich miestach a nikto ich za to neodpo... Ne... Tutle sa to stáročia. A ja vám to tu hovorím nie preto, že milujem škandály a idem sa ja hrabať, a v nejakých, ale hovorím to pre poučenie, napríklad zákaz bicyklov pre kňazov. Pius X. Úrajne zakázal používanie bicyklov v Ríme. Na dvoch miestach som to našiel a u jedného kniaza, čo tam pôsobil. Pretože ich považoval za diabolský vynález, ktorý ohrozoval mravnosť. Ženy na bicykloch mohli byť vnímané ako nemravné. Zakázal chodiť na nich kňazom, čo bol aj opodstatnený príkaz, lebo vtedajšie bicykle okolo roku 1900 s veľkým predným kolesom, tam bolo to vysoké a boli aj nebezpečné. No, to by sa dalo, ale zakázať bicykle pápež. No, a tutla to pre kňazov. Je to, samozrejme je to dobré, lebo si zase študoval tú vieru, to kresťanstvo a celkovo teológiu, čo je náročná samozrejme tie. Ale Boh nás bude súdne panovať podľa lásky a nepodľa titulu. Tam naše tituly neobstoja. Počúvajte ďalej. Gregor XVI. Ten bol v 19. storočí. Ten nazval železnice diabolskými dráhami a slobodu svedomia označil myslím, že encyklika Mirári Vos 1832, to je diabolský blod. Aby si každý človek vyznával akúkoľvek vieru, ktorá sa mu zachce. Čo na to druhý vatikánsky koncil? Ten slobodu svedomia označil, že to je ľudské právo a odporučil všetkým vládam celej planéty, všetkým katolíkom ju rešpektovať a zaviesť to do právneho poriadku každého štátu do ústavy. Vážení, takto sa veci majú. Pius IX, posledný pápež v postavení panovníka, ktorý dal upraviť antické sochy vo vatikánskych múzeách tak, že niektoré z nich aj vykastroval od pohlavných orgánov. No a slávna socha Apolóna Belvederského bola milosrdne zaopatrená iba figovým listom. Kedy si slúžil pápežovi v Vatikáne, on by ti kázal vykastrovať nejakú antickú sochu ako otcovi lajkovi katolickému, ako by si sa zachoval. Ale do humoru, humorom, humorom sa tam dá na to odpovedať. Dobre, ďakujeme. Máme tu pápeža Inocenta 12., ktorý zakázal operné predstavenie v Ríme. E, Benedikta 14., ktorý zakázal ohňostroje vo Vatikáne. Máme tu Inocenta 11., ktorý dal príkaz že ženské postavy v divadelných hrách museli byť hrané mužmi, tento zákaz vraj pratil pápežských štátoch až do 19. storočia. Pápež Urban VIII zakázal tabak, ktorý Benedikt XIII po 100 rokoch povolil, aby sme si pobavkali. Nariadil, aby všetci kňazi nosili jednoduché čierne oblečenie bez akýchkoľvek ozdôb, kardinálov začal volať zrazu eminencie, Zákaz tabaku v kostoloch pod hrozbou exkomunikácie naredil súdny proces proti Galileovi, zrušil Mariu Vardov a jezuitky, ako posledný z pontifikov viedol vojny za pápežské štáty. Aj to sa dozviete v článku o pikoškách z duchovného sveta vatikánskeho bizarné až smiešné nesvetosti na umenie žiť.eu. No blíži sa nám záver, bratu, ak chceš povedz tu na záver. uvedomí, čím bude človek starší a uvedomí si, že život není o materiálnych veciach, hrdosti a neoegu. V prvom rade život je o láske, o rodine, o priateľstvu a o spokojenosti. Tak toto prajem každému poslucháčovi, aby si tieto veci uvedomil. A to je len jedna stránka veci. Z duchovného hľadiska na život je, znamená e, plniť Boží plán. Plniť Boží plán, každý ho má nejako iný otec troch detí má iné povinnosti ako otec osmých detí, alebo vdovec, alebo celý bátny kniaz reholník. Každý máme iný ten plán. Ja si myslím, že akože to má už viac ako 10 rokov. Ja myslím, že toto je krásny Boží plán, ktorý ty naplňuješ. Som za to veľmi rád. A veľa poslucháčov určite tiež. No, ďakujeme ti, Braňo. Drž sa, maj sa. Do Prahy, Serus. Pozdrav pani manželku. Ďakujem. Ďakujem. Toľko, že máme ešte nejakých tam pár minút. Ak náhodou niekto chce, zamejdlujte, sa, volajte. Peťo vám to zdvihne v štúdiu. A tu máme z týchto pikušiek, čo sa stali vo Vatikáne a čo vám málo kto prezradí, ale umelá inteligencia je veľmi zvláštny nástroj, že dáte tam, ktorý pápež bol za to, aby to, také srandy sme spomínali, ale bolo aj vážne veci, napríklad upálenie to nebolo v prvom tisícročí. To niekto vymyslel, vraj to bol nejaký Friedrich, nejaký ne, hriešný cisár, či nemecký, či aký rímsky. No a chcel týchto heretikov a spojení s cirkvou, to musel aj pápež zaujať postoj. Tuto mám Gregor IX. 13. storočie založil stredovekú inkvizíciu, podporoval tvrdé tresty pre heretikov, vrátane upálenia kacíra. Bolo to 500 rokov katolíckej cirkvi, prax upálenia štátneho zločinca, ktorý sa prehrešil len názormi, požehnané nesvetým pápežom. Svetý pápež Pius V to o 500 ročí, 500 rokov to trvalo, tisíce upálených, možno ešte viac. To zakázal u nás na tomto území, to zakázala panovnička cisárovna Mária Terezia v 18. storočí. Čo viem z histórie od pána Banáša som čítal, že v kde to v starom slovenskom meste Krupine bolo upálených 39 bosoriek a jeden bosorák. Kto nariadil upalovanie kacírov hrubo porušil Ježišovo evanílium, to pán Jež nedovolil, na posledné večery pripomenul, prídu dní, keď vás zabijú a budú si myslieť, že si ctia Boha. Nikdy nepoznali mňa ani môjho otca. Toto kresťan nemá právo, ak si to nejaký pápež uzurpoval, nemal čo na svojom mieste pápežstva robiť. Kto vie, či sa s tými kacírmi ide si v pekle za toto rozhodnutie. Šialené. A všetci tí, ktorí to vykonávali, boli zmanipulovaní, dezinformovaní a ich polokatolicmus nabral obrovskú antikresťanskú podobu. Počujete dobre, čo vám hovorím? Preto sú dôležité informácie, pravda, rozlišovanie, duch svety. Toto nie je z ducha svetého. Ďalší, Inocent 4., 13. storočie, v bule ad, ad Kirpanda 1252 povolil mučenie pri výsluchoch kacírov. Ako súčasť inkvizičného procesu. Bolo to len tak, jemne nemrzačením toho delikventa, miernym nátlakom, aby sa mu než poškodilo zdravie. Ale zvrhlo sa to tak, že sa to zvrhlo na ďalších storočiach na sadistické mučenie. A v tej bule, keď som ho čítal, preloženo z latinčiny tuším, aj to vám urobí počítač. Pripomína zo trikrát, to sú navždy nezmeniteľné opatrenia, navždy nezmeniteľné opatrenia, Inocent 4. 13. storočie, navždy nezmeniteľné opatrenia, ktoré sa zmenili, ktoré boli nemrvné, ktoré boli základom pre každú sadistickú, tak ako je dnes požehnatie pupušov, To je základ pre každé požehnanie Sodomie keď to tam nie je výslovne spomínané, že sodomia je zakázaná. A dávame požehnanie iba preto, aby sme vás pred ňou chránili. Pred cudzoložstvom a pred sodomiou to tam nie je. To je úplný základ na úplnú zvrhlosť, ktorá sa zvrhne. A tí Rusi sú, viete, na čo daní svetu? Aby nás vytrieskali, tí pravoslávni Rusi. Vytrieskali z týchto narkotického opojenia mocov. Že vy, máme tu predstavených, ktorí tam nemajú čo robiť a my ich poslúchame. My tu žehnáme homopáry, vraj civilné. Pápež povie na celú planétu, že právo majú civilné, civilné zväzky. Nepovie nič o hriechu, nič o sodomy, nič o ochrane, nič o spáse, nič o pekle. To je základ na to, aby sa to zvrhlo, nebo sa pozera, ak nás Rusko napadne a vytrieska celú Európsku úniu aj s Vatikánom. Bude to preto. Tak, ako sme to tu robili zo slovenského štátu, sme tu s Hitlerikom spravili a bačovali sme si tu najväčším vlkom dejín, slovenský štátik. Prišli Rusia, vytrieskali nás všetkých. Ty sú so odvisol. Pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.